السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد درس اليوبيتا تلكما حديث يا ya نستة hadithi ambayo kwamba tuliisoma na tukasherehesha maana yake na tukaeleza baadhi ya vilma maana yake tutasema darasa ya leo insha Allah taala tutakuwa ni wenye kueleza faida za hii hadithi insha Allah taala takriban nimekusanya faida 11 inayohusiana na hii hadithi na zote ni ahkam muhimu kwa kina mama na kwetu pia wanaume kuzifahamu kwa sababu hizi ni katika ahwal shakhsia ahwal shakhsia ni zile ahkam zinaambatana na mume na mke wote wawili أسمى المؤلف وفقه الله تعالى في الحديث السادس والسبعون والسبعين عن عن سليمان بن عمرو بن الأحوص رحمه الله قال حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهن ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن خرجه الترمذي وابن ماجه عند حديث تليسوم ناني كسيما هي حديث مهم وسباب متومي صلى الله عليه وسلم هذه وصية ألي توى كوني حجة الوداع خطبة ni kwenye hijjat alwada ya kuwaaga masahaba kwa hiyo ina maana haya ni katika maneno yake ya mwisho mwisho kabla ya kufa alayhi salatu wassalam na maalumu Mtume sallallahu alayhi wasallam baada hijjatul wadaa takriban aliishi siku 80 baada haji yake takriban aliishi siku 80 mpaka kufa kwa hiyo ina maana ni katika wasaya muhimu alotuachia mwisho wa umri wake alayhi salatu wassalam kwa hivyo lazima tushikamane na hizi wasia sawa sawa kwa sababu ni akhiru ahdin bina maahu alayhi salatu wassalam na ukiangalia wasia wenyewe wazungukia kwenye haki za mwanamke haki za mwanamke zichungwe haki za mwanamke zihifadhiwe haki za mwanamke zisidhulumiwe akasema ala wastawsu bin nisa'i khaira yani khudhu wasiyati fihinna bil khair chukueni wasia wangu kwa wanawake kwamba muamiliane nao kwa khairi kwa wema fa innahunna awanun indakum wanawake ni mateka kwenu umewatoa kwao mmewaweka majumbani kwenu mmewakataza wasitoke mmewafungia hapo kwa hivyo ni kama mateka hafai kufanya kitu mpaka bwana yake amruhusu ndio hivyo hivyo mwanamke hafai kufanya kitu mpaka mume wake amruhusu kwa hivyo kafananishwa na mateka au kazi sababu ni hiyo ni kwamba amebeba baadhi ya maana za utumwa sio kwamba ni mtumwa amemilikiwa shingo ha lakini kuna maana fulani yako kwa iko kwa mtumwa na kwa mwanamke iko nao nini kutii bwanake mtumwa ni lazima amtii bwanake alomiliki na mwanamke ni lazima amtii mumewe alomuoa lidhalik kwa wajhi kama hii ndo akafananishwa hivyo kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema <clears throat> sisi hatujamiliki sisi hatujamiliki kwa wao zaidi ya hiyo zaidi ya hiyo yani wakisha kufanya hayo tutekeleze yetu wahifadhi mali ya mume na watoto wake wal istimta na mwanamume yajuzu kufanya istimta yeye haya ndo mambo ambayo kwamba amemilikishwa mwanamume juu ya mkewe na ambao yanaingia katika hapo kama kumtuma kama kumshughulikia mambo yake ya nyumbani wa hakadha lakini wakifanya hivyo lazima na sisi tuchunge haki zao madamu amekutii amekusikiza haifai kumkorofisha mwanamke namna hiyo isipokuwa ayatina bifahishati mubayyin wakileta noshuzu الفاحشة هابا تلسيما نمانا العصيان أكي معاصي مومي بس تمepeo ترتيب وكفاني وترتيب وكوانزا الوعظ كم بموعظة منامك كم عذية كم خفيشة آخرة منبيه اتق الله يا أمة الله اتق الله منش ملغاك وغير ذلك حسكي وهجروهن في المضاجع الهجر الهجر في المضجع alhajr fil madja kumgura kwenye jimaa ukamnyima jimaa hiyo ni utaratibu wa pili hasikii bado utaratibu wa tatu ni kumchapa dharban ghaira mubarrih kipigo ambacho kwamba <clears throat> si cha kuvunda si cha kumkata kumtia jeraha si cha kumweka alama hiyo ndio masharti ya kumchapa mwanamke asivundike asifanye alama nyekundu baada ya kumpiga na asitoke jaraha akapasuka kwa hivyo sio kumtandika kama kutandika mtumwa wako ah na nimesema darasa iliyopita kwamba ulama wanataja kwenye vitabu vya fiqh kwamba amchape kwa mswaki ule mswaki wako unaopigia hiyo yatosha na malengo ya kumchapa nilisema ni nini ni kuonesha hasira sio yeye kuumia au kusikia uchungu ha ni ule mwanamke afahamu kwamba mume wake ana hasira naye hiyo ndo malengo basi ikipatikana hilo lengo yatosha asikie uchungu asisikie uchungu si lazima lengo ni kwamba atambue hasira ya mume ndo hikma ya kuambiwa kuchapwa alafu mwisho wa hadithi akamalizia kutaja haki za wanaume zilioko kwa wanawake ambao ni wasiingize nyumbani na asimmakinishe mtu kukaa kwenye viti vya mume na makochi ya mume nyumbani au vitanda mtu ambaye kwamba ule mwanamume au mume wake anamchukia ni sawa awe jamaa yake ni sawa awe si jamaa yake ule mwanamke haifai kumuingiza nyumbani na kumkirimu mtu amjua huyo mume wangu anamchukia hampendi hamtaki hapa nyumbani la shaka hiyo makosa kumtia kwake na yeye akiwa anamchukia na vile vile haki zilioko kwa wanawake juu ya wanaume ni kwamba wafanye ihsan kwenye mavazi na ihsan kwenye chakula kwa hivyo mtu amfanyie ihsan mke wake kwenye maskani amweke maskani munasib na yeye maskani ambayo kwamba mwanamke kama yeye afaa aishi bilmithl bilmithl mwanamke kama yeye anafaa anaishi kwenye maskani na gani hadha maarufu وهذا من الإحسان وهذا من الإحسان vile vile kwenye kiswa ihsan kwenye kiswa mvipi ni umpe mavazi anastahili mavazi ambayo kwamba mwanamke mfano wake yeye huvaa usiende kumvisha mavazi ya mahawara mavazi ya ahirat walfasiqat an nisa ndio ndio kamnulia vae anta khain takuwa mwenye khiana hujaichunga amana lakini mvishe mavazi ambayo kama mfano wa mwanamke wa Kiislamu yeye anavovaa mpetie hijab kamil na mavazi kama ni ya nyumbani ya kujirembesha avae mavazi anayostahili yeye tabaka yake yule mwanamke uvaa kawaida hiyo ndo maana ihsan kwenye kiswa na vile vile ihsan kwenye mat'am kwenye chakula awe akimpatia nafaka ya chakula ambacho kwamba mfano wa mwanamke kama yeye ndiye hula wa hakadha la shaka anna hadha mina aladl na hii yaonesha namna gani uislamu ulivyochunga sana haki za mwanamke wallahi utashangaa wallahi hujui sengine useme nini ukimuona mwanamke wa Kiislamu anavyofanya mambo na maneno machafu kuhusu dini tatahajabu wallah tazama sharia imelazimisha mwanamume amfanye ihsan mwanamke mpaka kwenye kuvaa avishwe vipi mavazi ambayo inaendana na manzila yake yule mwanamke chakula dini imechunga mpaka chakula chako ufanywe ihsan namna ya kulishwa ulishwe vipi Allahu akbar eh haya hautayapata kwenye katiba wala kanuni wala dusturi wala demokratia wala chochote haupati kwenye hizi shirkiyat haya utayapata kwenye Uislamu umuone mwanamke leo wa Kiislamu hatambui neema hii Allah alompa kwamba amemlazimisha mwanamume amfanyie ihsani kwenye maskan amweke nyumba munasib na yeye ampe mavazi munasib na yeye ampe chakula munasib na yeye na tabaka yake haoni hizi ni ihsani Uislamu umekufanyia mwanamke wa Kiislamu watafuta nini zaidi ya hapa wafikiri utapata uzuri huko kwingine ha nenda wallahi biri nenda hiyo hiyo njia nyingine alafu uniambie kwamba kule uliona uzuri kule utapata valal utapata shida utapata tabu na wallah waulizeni wanawake wenzenu ambao hawakufuata barabara hii utawaona waenda mbio usiku na mtana maskini za halali za haramu hawajali hawajali wakitoka nyumbani kwao wamevaa vipi wamevaa vibaya wavae hawajali henda mbio na maisha tupeleke kwa mbio ana khalifu mipaka ya Allah anatangamana na wanaume anakaa nao faragha anafanya kile kufanya sababu nini aona yeye sasa ile ndio haki yake asinyimwe kutangamana na wanaume akitaka asinyimwe kwenda uchi akitaka Allah akbar billahi waangalieni wanawake kama wale waangalieni maisha naishi maisha duni kabisa ya mateso mateso ende mbio na kesho akhera hana kitu tazama na mwanamke mwingine wa Kiislamu sawa sawa na hijabu yake kamil akitoka nyumbani hijab kamil mina ras ila alqadam na amewekwa nyumbani kwake vizuri na akitoka ni hivyo aje mahali apate ilmu asome aende haja zake sokoni arudi akae nyumbani analea watoto wa bwanake anampikia bwanake Allahu akbar utamuona kwenye maisha ya raha ya hali ya juu mpaka wewe ukija ukimtembelea atakushangaa wewe unamwambia wewe kaa ndani na yeye atakushangaa wewe umewewe watoto kutoka nje wajitesa Allah lakini hawatambui zile nyoyo zikisha kuingia tongo wa khalas wal kwa hivyo haya ni maneno ya kutia uchungu ya kusikitisha leo utakuta kwenye majali za wanaume wote wanawake ndo wakombea leo watu hulia hapa oh mabarobaro hawana kazi zijana wako maskani hula uraibu zijana uzurura barabarani ni kweli watoeni wanawake makazini muwape wao kazi alesi kadhalika eh? nyinyi utunda kazi mkawapa wanawake sasa wale wanaume watafanya kazi gani atakete ile uraibu kila ni hivyo wawe kwa sababu mke wake yuko kazini atakula uraibu wake akia nana mikuya na chungu tapika watakula sinyi mwataka wanawake watoke basi msipige kelele kwamba wanaume hawana la kufanya wanaume walia la la la tukigeuza na Allah tageuza tukitaka shida tutapata shida lakini tukitaka kuishi kwa raha wallahi hatutaishi kama walivyoishi wema waliotangulia lidhalik imamu malik rahimahullah alikuwa na maneno mazuri akisema maneno mazuri yuktab bima'i dhahab alikuwa akisema rahimahullah imam malik la yuslihu akhir hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha hakuna kitu kitasilihisha mwisho wa huu umma isipokuwa ni kile kitu kilichosuluhisha mwanzo wake tazama mwanzo huu umma ulikuwa mwema ulisilihika kwa jambo gani bitauhid was sunna na ndo maana masahaba wakafikia kiwango alichofikia kwa fadhila kwa hivyo Imam Malik atuambia yaliwasilihisha wale waliotangulia wema hayo hayo ndio yatatusilihisha sisi kwa hivyo ina maana tukitaka salah turudi tuangalie nisaa salaf salih waliishi vipi hapo ndipo penye salah lakini wallah tukitaka uzungu mwingi na ugharibu mwingi basi haya ndo maana hii ndo natija leo watoto kule tokwa na nyute barabarani kwenye majaya taka walele wengine na tunashuka kazi zimepewa wanawake leo mwanamke akiamka kitu cha kwanza akiamka usingizini hata kuswali za swali vizuri achelewa kazini hafikiri kumpikia bwanake chai eh hata hawezi kumwandikia mai ya moto akaoga hawezi kumfanya chochote achelewa ana shughuli achelewa kwenye kazi la haula wala quwwata illa billah na ndo maana leo utakuta wanaume wengi wameambulia patupu shughuli zao zote fanya nde kwa nyumbani hakuna shughuli kwa nini ukimuuliza mbaya kidogo akimbilia hawani la shaka hii ni mas haya ni maisha tumeyataka wenyewe kwa hivyo tusilie twateseka kazi ngumu mishahara migumu mishahara hakuna ah haya na matunda watu walioyapanda sasa wavune kama kazi ngumu kaa nyumbani kazi ngumu imeumbiwa mwanamume haukuumbiwa wewe wewe utakapokwenda kuibeba kazi ngumu shauri yako wewe kazi yako ni ukae nyumbani uangalie shughuli zako za nyumbani hii ndio maisha Allah subhanahu wa ta'ala alomjalia mwanamke lakini hii dhahabu iliyohifadhiwa nyumbani ikitolewa nje kila mmoja uipelekea mikono basi itaharibika wa hadha hu طيب tuchukue masaili ya hii hadithi hii hadithi فيه فوائد عظيمة جدا الأولى فايدة كوانزا هي حديث الحديث دليل الحديث دليل على حرص الرسول صلى الله عليه وسلم ونصحه لأمته عليه الصلاة والسلام namna gani توم الفقوان أهام حرص شديد أنا أهام سانا sana na umma wake na kuwanasihi yale mambo mazuri anawatakia umma wake akawanasihi wafanye na yale mambo mabaya hataki yatukumbe akatu nasihi tuyaache tuyaepuke wallahi kama kuna mtu anauhurumia huu umma na anaulekeza barabara nzuri na anahautakii shari huu umma hakuna zaidi ya mtume wetu alayhi salatu wasallam ametoa maisha yake yote kwa usalama wa huu umma na kuunasihi na kuufundisha na kusubiri usafihi wa umma ametukanwa huni usafihi amefanyiwa ametusiwa ameitwa kuitwa amepigwa mpaka mawe ndio sisi tupate hii dini safi thumma leo twaitezea hatujaitambua wallahi lau tatambua uzito wa hii neema mtume aliyotuachia neema ya hidayah ila alislam wa sunna lau tungeitambua cheo chake na thamani yake wallahi maisha yetu yangebadilika lakini alopigwa mawe ni mtumi si mimi mimi sijui uchungu kupigwa mawe miuke hapa upepewa na mafeni najuaje taabu ya dini na ndio maana tuadharau mimi na wewe hatujapigwa mawe hatujagura hatujatolewa nyumbani hatujatengwa na familia zetu mashaallah alhamdulillah kila mmoja tuishi na familia zetu na wazazi wetu kula mara tatu kupepewa na mafeni na maesi ah sawa hadha fadlullah na mshikila lakini kwa nini inatusababishia kusahau neema ambayo kwamba ndiyo msingi neema ilomtoa damu mtume wetu alayhi salatu wasalam kisha tutajifanya tumpenda wakubwa sisi la wallahi la bila shaki haya ni mapenzi ya kishetani si mapenzi ya sasa shetani ndo mapenzi yake lakini mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam yako kwenye kumnusuru sunna yake na kuihami na kuiheshimu manhaji ya mtume wetu alayhi salatu wasalam kwa hivyo mtume ndio nasihibahu umma kumliko yoyote kwa hivyo asije mtu akakulekeza barabara ya bid'a na dalala wewe ukamkubalia huyu ni mtu mtovu wa adabu mwambie wewe hauna heshima na bwana mtume sallallahu kama una heshima basi ungemfuata Allah subhanahu wa ta'ala atuambia يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله لا تقدموا msitangulize kitu chochote maneno wala kitendo usiwahi kumtangulia mtume kwenye kusema wala kwenye kutenda wewe unapofanya bid'a ya maulid kwa mfano umemtangulia mtume kwenye kutenda au kumtangulia ushamtangulia maana yeye hakuyafanya kwa hivyo wewe unapomfanyia ina maana wewe ni mjuzi zaidi wafahamu dini zaidi basi utume ungepewa wewe hunu utume onekana ungepewa wewe maana wewe ndo mtume khalisi sasa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam si tena eh intabihu barakallahu dhalika imam malik alikuwa na maneno akisema man ibtada bid'atan faqad za'ama anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khana risala yoyote alozusha bid'a yoyote huyu mtu huwa amedai kwamba mtume ni khain yeye ndo mkweli wewe uloleta bid'a maulid maana yake ni kwamba mtume alikuwa na khiana aliyaficha maulidi hii ibada aliificha mpaka akafa ukaja kuifichua wewe ina maana mtume hakutekeleza jukumu la ndio maana yake Imam Malik yasema hivyo rahimahullah haya ni maneno ya sawa sawa lakini mtaka kusikiza mazingaombwe kwa sikizeni wao tasikia hili mara lile mara lile hadha المؤمن يكون عاقل فطن كيس لازم يكون متو ذكي سكون دنغانيا دنغانيا كي كي توتو نواتو كما هاو لا شك أن هذا ما ينبغي ثانيا كتك فوائد ذا حديث وفيه رحمته عليه الصلاة والسلام للنساء خاصة حيث خص بالوصية بهن والإحسان إليهن وحفظ حقوقهن وكرامتهن angalia huruma ya mtume kwa wanawake sasa hasa kwanza yeye mtume ni rahim kwa umma mzima kwa wanaume na wanawake yeye ni rahim bila shaka lakini mtume ana huruma hasa kwa wanawake wa umma mpaka akatenga sehemu hasa ya hotuba yake akahusia kuhusu wanawake tu wahifadhiwe wasidhulumiwe mpaka kwenye hadithi nyingine mtume sallallahu alaihi wasallam asema inni uharriju haqqa dhaifain almar'a waliyatim inni uharriju mimi naharamisha natia haraj yani yoyote atakayofanya mambo mawili atapata haraj atapata madhambi madhambi mtu akiparaga madhambi yote si atapata madhambi akiparaga makosa yote madhambi atapata lakini makosa haya mawili hasa madhambi yake makubwa yani inni uharriju haqqa dhaifain almar'a haki ya mwanamke ukimdhulumu mwanamke haki yako usifikiri hili ni dhambi la kawaida hili ni dhambi hasa lina madhambi lina adhabu yake hasa ya kipekee ni dhambi iliyo na uzito hasa kwa sababu mtume alihusu wasia kwenye masala wewe ukija ukiuvunja wasia ukamdhulumu mwanamke jiandae jiandae na adhabu inni uharriju haqqa dha'ifin almar'a haki ya mwanamke waliyatim na yatima ukitazama kwenye umma kwani watu ambao kwamba wana haki za wajibu kufanyiwa wawili tu ni mwanamke tu na yatima ah kuna haki za wazazi kuna haki za za, za, za, za, za marafiki kuna haki za kibaru sin kuna haki za watu wengi za wajibu kufanywa mbona amezitaja hizi mbili kwa sababu hizi mbili ndizo muhimu kuliko zote kwa sababu hawa wawili mtume amesema madhaifu na usifanyanishe kumdhulumu mwenye nguvu ambaye atapambana na wewe ukafikiri ni sawa sawa na kumdhulumu mnyonge ambaye anajisalimisha kwa sababu mwanamke ni mnyonge anajisalimisha yatim ni mnyonge pia na ndio maana mtume akawatetea hawa wawili hasa kwa hivyo hii yaonesha huruma ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iliyo hasa kwa wanawake kwa hivyo wanawake wafahamu kwamba mtume aliwapa huruma yao hasa akatuhusia kuhusu wao thumma baada dhalik mwanamke anaambiwa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hataki kusikia hataki aambiwa ukitoka jihifadhi wewe ni bidhaa ya ghali jihifadhi ukitoka usijiachilie hataki hataki kumsikia maneno ya mtume wake alayhi wasallam la shakka hadha huku ni kurudisha ihsani ukarudisha uovu na si sawa ihsani hurudishwa kwa ihsani mtume amekufanyia ihsani kwa kuhusia haki zako zihifadhike na wewe urudishe ihsan umfuate mtume wako alayhi salatu wassalam hivi ndivyo mu'min ambaye ana akili hufanya kwa hivyo wafihi rahmatuhu lilnisa'i khassa haythu khassahunna bilwasiyah بالإحسان إليهن وحفظ حقوقهن kuhifadhiwa haki zao wa karamatihinna na kuhifadhi akatuhusia tuhifadhi karama ya mwanamke cheo na heshima yake ichungwe isivunjwe na ndo maana uislamu ukamwambia mwanamke ajifinike ili heshima yake isiharibiwe na wale ambao kwamba wanatembea wazi hao ni wakosefu wa heshima hawana adabu hawana heshima ukimuona mwanamke atembea hivyo hana adabu hana heshima kwa sababu sheria imempa adabu na heshima za kutoka yeye hazitaki na ndo maana akikosewa heshima barabarani saa yote shore yake shore yako wewe mwenyewe ndio umetefuta hayo sasa stahimili hadha hu thalithan ya tatu katika fawaid za hadith wa fihi bayanun للمن لمج لمنهج التعامل مع الزوجة حديث يبينيشا منهج يكعمليانا نمونمك الناشزة wa fihi bayanun لمنهج التعامل مع الزوجة الناشزة حديث متبينشيا namna ya kuamiliana na mwanamke aliyokuasi حيث ذكر ثلاثة أمور بالتدرج hadithi au aya imetaja mambo matatu kwa utaratibu uanze kwanza kumpa mauidha usianze na kuchapa anza na mauidha pili mgure kitandani tatu ndiyo mchape usianze na kumchapa ha, hapo umekhalifu utaratibu wa Qur'an kwa hadithi imetuambia tufaradhie lau mwanamke ameamua kuwa mkorofi kwako amekuasi amekuonesha nushuz leo si sheria imetupa dawa ya kwenda naye kwanza muidhie mauidha mauidha mauidha saa zote usichoke haikuchoka mkate kwenye kitanda mahame usimpe hukuku zake za kibinafsi hasikii hasikii bado sasa mtumia mkono mchape polepole hadha huo baada ya hapo ikiwa hasikii hakuna dawa ila talaka talaka ndo dawa ya mwisho akhiru dawa alkay nimebeba dawa ya mwisho ni moto ah, ndio hivyo basi talaka hiyo ni, ni, ni step ya mwisho baada huu taratibu hukufanya kazi kwa hivyo usikimilie talaka kwanza kabla ya kupea mawaidha wala kumchapa wala kumgura hadha huwa rabi'an katika faida za hadithi fihi أن الزوجة إذا رجعت إلى طاعة إلى الطاعة فلا يجوز التعرض لها بسوء mwanamke akirudi kwenye toa mwanamke akirudi kwenye toa baada ya kumkata tuseme kitandani akapata adabu mathalan akarudi akakubali akawa chini haifai wewe kuendeleza kum, kum, kumgandamiza majuzu mbe sasa ah, basi ngoja. Sasa Yesu umeshuka chini umekubali. Sasa mimi ndo naanza yangu sasa. La huno ni usafiri sasa. Mwanamume akifanya hivyo huitwa safii Ni mtovu wa akili. Kwa sababu ikiwa ugonjwa mtu ashapewa ugonjwa, ugonjwa wake ashatibiwa ushapoa, waendeleza dawa yani utamdhuru kimpa dawa baada ya ugonjwa ushapoa. Sasa hizi ni dawa umepewa zitumie hizi dawa tatu zitumie kukiwa kuna ugonjwa ugonjwa ushaondoka mwanamke asharuji kwenye taa yuko chini yako kwa nini waendeleza kumgandamiza hadha la yajuz la yajuz makosa kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema fa innahunna awanin indakum alisema nini laysa tamlikuna minhunna shay'an ghayra dhalik hamumiliki kuendelea kuwatesa baada ya hapo madamu washarudi kwenye taa msiendelee kuwatia adabu hiyo adabu isimame na ikome kwa hivyo al-asl mwanamume atatumia hunu taratibu akiwa mwanamke ni asia lakini madamu ameingia kwenye toa ashanyoroka haifai kuendeleza kumtesa baada kwamba yeye asharudi kwenye toa kwa hivyo wafihi anna zawja idha raja'at ila taa fala yajuzu taarrud laha bisu'in au darb au kuendelea kumchapa bwana ndio umetulia lakini mimi nitaendelea kukuchapa nitakuongeza adabu ya kama tena wiki mbili itakuwa nakuchapa siku ya pili ujaribu tena kufanya la la la ma ma yasir hadha alhal na huenda mtu pengine mwanamke atashazaa naye ama istahi ma Allah la istahi ma الناس la hawla la la shaka hususan tena akikuzalia mtoto mwanamke hadha ashad ashad ma yakun khamisan katika fawaid وفيه وجوب طاعة المرأة لزوجها وجوب hadithi ni inaonesha ulazima wa mwanamke kumtii mume wake wa adamil isti'la'i alayhi na kutomkalia juu usimkalie juu mume wako biqaulin kwa mdomo au fi'lin au kwa kitendo wanawake wengine wana ndimi subhanallah ndimi kama kisu wewe umekohoa tu utajasema kitu yeye ashakupa mawili matatu na wewe utajasema kitu pengine umekohoa umeshikwa na kikohozi haya ukianza kuzungumza ukimwambia jambo moja akupatia kumi mtaishi vipi billahi alayka na mwanamke kama kushikali kwa hivyo lazima mwanamke afahamu kwamba haifai sauti yake kuwa juu na mume wake maya juu hadha aslan wacha kumtukana kuwa juu tu ukiongea kwa sauti juu tu kwa mume wako si adabu hiyo ni istila bisaut kuna na istila bilfi'l wengine huwakalia juu wanaume zao si kwa sauti tu mpaka kwa vitendo akawa nyumba ameikabidhi tena akitoka nje hujigamba na hujisifu pale mimi ndiyo kusema eh subhanallah hiyo sifa hayo matusi si sifa hayo matusi si sifa wewe kwa kusema wewe ni jambo la kujigamba hiyo kwanza ataka wewe ujue kwamba wafanya makosa as-sayyid fil bait al-azwaj ndio sayyid wa nyumba hufai kukalia kiti cha mwingine haifai kukalia kiti ambacho si chako kwa hivyo mwanamke lazima afahamu kwamba kumtii bwanake ni lazima na kutomkalia juu kisauti wala kikitendo lazima aelewe hilo sio kwa mwanamume nyumbani hana haiba yote alafu wewe unavomkoromea ule mume wako watarajia nini wale watoto watakuja kumheshimu vipi baba akiona mama yake anamshambulia baba picha gani mwatoa mbele ya watoto sasa baba akitoa amri kwa wale watoto خلاص takuwa haina uzito tena shaharibu ile haiba ya baba ishaanguka haiba ya baba ishaanguka na ndo maana utakuta leo majumba mingi watoto wataka kitu ni mama ah mimi baba mimi nitamwambia mama mama amwambie baba eh subhana kwa sababu paka watoto wanajua kwamba hii nyumba inapelekwa na nani akienda kwa baba moja kwa moja anaona talabi yake haipokelewi sasa maarifa mfani mimi nitamwambia mama aambiwa mwambie baba kwamba la aogopa maski aambia mamake kwa sababu ajua mimi nikimwambia mama litafanyika na mama mwenyewe anaona nsifa mama mwanangu niatie mimi babako mimi ndo namweza yeye yaani niatie mimi huyo mimi nitam, nitamsinanga sawa sawa na atafanya la hadi leisa hadi leisa fadhila huu ni kumkosea heshima huu mzee wa nyumba na kumfundisha mtoto wako tabia mbaya mwambie rudi kwa babako kwenda kwa babako kwanza alafu ndio uje kwangu hiyo ndio utaratibu as-sayyid huwa az zawj fil bayt kwa hivyo mtoto akija kwako na kadhia ambazo kwamba zinahusiana na baba mwambie rudi kwa babako ukimruka babako kaja kwangu mwanangu ni utovu wa adabu rudi kwa baba baba ta, ataleta amri hapo hadha hu na wallahi lau tungeishi hivi manyumba yetu yangekwenda kwenye malezi mazuri kitu gani kwenye hadithi kinatuonesha kwamba mwanamke ni wajibu kumtii banake manake leo firimbi zimeenea oh si lazima ni ihsani bwana si lazima kupikie si lazima mwanamke akufulie si lazima akusafishie nguo si lazima nyumba yako ikukute pia si lazima mwisho itabakia nini na kutandika kitanda chake pia si lazima mambo kazi atamtendekea eh mashaallah Kile kitu si lazima haya tushajua wewe kumtumikia mume wako si lazima tuambie wewe ya lazima kwako nini basi ikiwa kufua si lazima kupika si lazima kuosha si lazima kufagia si lazima sasa tuambie ile nyumba wewe kazi yako basi itakuwa nini ah na ikiwa kwenye nyumba kazi za nyumbani zote wewe si lazima kufanya si zako kwa nini tukodishe manyumba sisi ingelikuwa raha upiga mahema barabarani tu hapa sisi kuna maneno eh si lazima basi sisi tutatafuta mahema tuweke barabarani ana si nyumba hamwezi kushughulikia nyumba tutafuteni mahema tuambie sawa ukiuliza watu ambia ah, siku hizi mambo ni namna hii bwana taatu zoji si lazima kwa hivyo haina haja mimi nikodi nyumba ambayo mwenyewe hawezi kuifagia hawezi kuiosha hawezi kuifuta hawezi kuitandika nikodishe mimi na kazi zote si lazima انظروا ila الجهل عند haula huno ni ujinga wa maajabu lakini kutaka kupotosha sheria haipotoki iko pale pale dalili ya kuonesha uwajibu kwenye hadithi ni mtume SAW aliposema fa innahunna awanun indakum mwanamke ni kama mtumwa kwenu mateka kwa hivyo yeye akifananishwa na mtumwa maana yake ni mtumwa ni lazima mtibanake si lazima alomiliki shingo mtumwa ni lazima amtii yule bwana yake aliyomiliki shingo sasa madamu mtumwa taa lazima kwa bwana yake na yeye amefananishwa na mtumwa ina maana mwanamke taa ni lazima kwa bwana yake hadha hadha na bwana anaamrisha kawaida nyumbani ataka kufuliwa ataka kupikiwa ataka kufanywa yote sasa wewe msikize wao alikwambia ni ihsani msikize kwa uzuri alafu kisha utakwenda kuona na ikiwa hayo ni ihsani basi pia mtumwa kumtumikia saidi wake ni ihsani ibakie ni ihsani mbona imekuwa lazima na tashbihi hapa ni tashbihi kwenye ahwali zake madamu huyu ni wajibu toa kwa bwanake kwa saidi wake na huyu ni wajibu toa kwa bwanake sadisan katika fawaid za hadith وفيه بيان منزلة الزوج وأنه السيد في بيته وأهله حديث يونيشا cheo cha mume sasa hadithi yatuonesha cheo cha mwanamume na kwamba yeye ndio saidi kwenye nyumba yake na watu wake na nyumbani yeye ndo anayewa control mwanamume akiambiwa yeye ni said haina maana ni jina tu au yeye ni bwana wa ile nyumba ambayo ni jengo la mawe na simiti ha, ah, ah, haina maana yeye ni bwana wa ile jengo na ni bwana ya wale wanaoishi pale ndani na hayo ndo malengo leo ukiambiwa mwanamume ni said wa hii nyumba usifikiri maana yake ni kule kutoa pesa kuikodisha a ah, ah. maana yake yeye ni sayyid control wale walio ndani wote wako chini yake no no maana ya mume ni kwamba wale wanaoishi pale wote wako tahta amrik na wewe ndio maana ya sayyid sio kwamba hii nyumba iko chini yangu kwa sababu mimi nailipia kodi kama mafumu za leo nyumba kwenye upande wa kodi iko kwa mwanamume kwenye hali zake za ndani zote ziko kwa mwanamke <laughs> yale maajabu sasa mwanamume kazi yake imesongwa kwenye kulipa kodi basi alafu kufundisha tarbia kuamrisha kukataza pale ndani yote ni nana mwenyewe ataamua atakalo atafanya la shaka haya si majumba haya huitwa magofu magofu ya kuishi popo nyundo wale magofu ya popo nyundo lakini si, si nyumba ya maana si nyumba na mara nyingi nyumba kama hizo hazileti matunda mazuri watatoka watoto makoko hawashiki lolote kwa sababu tarbia mbovu pale nyumbani waliaadha billah na haya ni mambo jamaa yatuhusu sisi sote mimi sisemi watu fulani hapa la sote tumo ndani ni lazima tuyashikilie majumba yetu mama ni lazima ajue mipaka yake asivuke kaingia mipaka ya baba majuz hadha na akifanya hivyo akaona hilo mfahari kwamba yeye ameweza kumsinanga mwanamume atampeleka takavula ajue hapo amevuka mipaka ya Allah na mzee naye akazane akiona mwanamke ataka kumkalia mbele asimruhusu atumie bakora yeye ndo aweko mbele sio masala kumwatia mwanamke sasa ndo atakalo la la la hadha majuz kwa hivyo lazima al-adl na uadilifu nini ni kila mmoja apewe haki yake mwanamke umepewa haki zako kisheria na mwanamume amepewa haki zake kisheria sabian katika fawaid wa fihi أن المرأة تحرم عليها أن تكرم وتدخل بيتها من تكرهه الزوج أيا كان أيا كان ونمكن حرام كم كريم كم كريم يعني كم لتيا شاكولا كم لتيا تاوليا كوغيا كم لتيا ماجيا كوشمكونو كم لتيا ماجيا يكون عنده إكرام ني حرام ونمكن كم بإكرام با na kumuingiza ndani kwenye nyumba nyumbani kwake mtu ambaye kwamba anajua huyu lao mume wangu ataniona anafanya hivi atakasirika atakasirika kwa kufanya hivi na atakasirika kwa sababu mtu yeye hamtaki pale nyumbani kwa hivyo ni haram ayan kan awe yoyote ule mtu hata kama jamaa yako ndugu yako pia madamu mume wako akwambia sipendi huyu mtu mimi simtaki hapa خلاص intalam awe ni mzazi wako awe ndugu yako awe nani yako amati yako awe khalati yako atakaokuwa madamu mume wako na kama yeye amefanya hivi kidhulma atahesabiwa yeye mwanamume kama mwanamume amemkataza asiingie kwako na ule mtu ni mzuri basi tutakumuonesha mabavu huyu mwanamke yeye ndo malengo ya mwanamume atapata madhambi lakini madhambi hayajibiwi kwa madhambi wewe fuata taa ya mume wako lakini na yeye atahisabiwa kama ni dhalim anakudhulumu lazima atahisabiwa na Allah kwa hivyo haifai kumruhusu kuingia ndani ya nyumba na kumpa ikram mtu ambaye kwamba anajua mume wake hapendi ule mtu kumuona pale wala kukirimiwa hiyo ndio maana hii faida wafihi anna almar'ata tahrumu alaiha an tukrima wa tudkhila baytaha man man yakrahuhu az ايا كان هذا الرجل يوتا atakayekuwa مو mke karibu yake ama سي karibu yake hadha huwa وفيه فائدة نانة وفيه أن طاعة الزوج مقدمة أن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين حديث يونيش وازي kwamba يا مومن yatangulizwa kuliko toa ya wazazi wawili kwa mwanamke yani mwanamke ni lazima atangulize toa ya mume mbele kuliko toa ya wazazi wake Allahumma illa ikiwa ni maasiya mwanamume kama atamwamrisha maasiya sasa la hapo asitangulize dalili ya kuonesha toa ya mwanamume yatangulizwa vipi ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza yoyote asiingizwe ndani kiwa mwanamume hataki hata kama ni wazazi aiyankani yoyote na wazazi wanaingia kwenye hao yoyote kwa hivyo hadithi ni umum manake mtume sallallahu alaihi wasallam asema fala yutina furushakum man man ni mausula hapa na ism mausul ni umum tadullu ala al yaenea kila anayekuja nyumbani babako mamako ambaye si babako ambaye si mamako kul shay kwa hivyo kutangulizwa amri ya mume hapa ni dalili kuonesha ndio iko mbele hata kuliko ya wazazi kwa hivyo hii ni lazima mwanamke afahamu hii fiqh sema oh mimi bwana shauri yako bwana bora mamangu na babangu wako sawa shauri yako mimi sitokusikiza mimi huu ni mzazi wangu huwa amenizaa kwani Allah hajui kwani mtumi hajui wewe ndo mzazi wako alikuzaa mtume anazungumza oh, huu ni wahi kutoka kwa Allah Allah anajua huyu ni babako anajua huyu ni mamako anajua kila kitu lakini amekukataza sasa kama wewe ni mkweli kwenye mahaba yako ya Allah utafata lakini kama ni mtu kupelekwa na atifa na hisia ah hunani yangu siwezi kumrudisha haya wewe angalia hiyo siwezi kumrudisha thumma baada dhalik huko paraga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala nala la shaka haifai kuvuka mipaka ya Allah Allah subhanahu wa ta'ala amekataza kuvuka mipaka yake na mipaka ya Allah ni zile hurumat ni yale mambo aliyokukataza usifanye usifanye lidhalik mwanamke leo amekosa fiqi hiyo amekosa fiqi hiyo utakuta leo mwanamke yuko tayari kuwatwa kupewa talaka kwa sababu atekeleze amri ya babake au ya mamake dhidi ya mume ako tayari kuwapa wallahi lakini mimi alivonambia baba wa ndio nitafanya wewe shauri yako taangalia mwenyewe sasa ikiwa wewe amri yako iliyoko kwenye kitwani kwako kubwa ni ya babako na mamako waolewa nini kaa umhudumie babako na mamako eh, mpaka mtie kaburini ukisha kuwazika sasa tafuta mwanamume atakaye watu kama hawa kuoe uangalie kama utapata biri kila mtu atakukimbia pia ushavuka mwamba huu kwishi pevu na nitakaye si wewe waona kwenye fikihi yako toa ya wazazi wako ndio utangulize basi usiolewe kaa mwanzo watu mpaka uwazike kisha kaolewe hadha jahal ikhwan huu ni ujinga kutosoma dini na kutoelewa na ndio maana inaleta vurugu sasa nyumbani utakuta mwanamke ako katikati baina babake na mamake au mumewe kwa sababu haelewi lao angelikuwa amesomeshwa amefahamu anajua hapa mimi natanguliza nani hadha من الفوائد يتيسى وفيه وجوب الإحسان إلى المرأة hadithi yatulazimisha kumfanyia wema mwanamke wa inzaliha manzilatiha na kumpa mwanamke cheo chake alichopewa na Allah tumweke kwenye cheo chake na kumweka mwanamke kwenye cheo chake ni kutomdhulumu na kumpa haki zake kwa ukamilifu na kutompa kazi za mume ni katika dhulma kumpa mwanamke kazi za mwanamume wallah hadha dhulm utamtoaje mwanamke nyumbani umbandike kazi za wanaume hadha dhulm wallahi kwa hivyo mwanamke ina maana hapo umemdharau huku muheshimu umemdunisha yule mwanamke kwenda kumtukua kumpa kazi za wanaume huku ni kumdunisha na kumnyanyasa na usawa mvipi ni umpe haki yake na umpe cheo chake kilichomweka kwenye sharia na sharia yamtaka mwanamke awe mama mlezi mwenye kutoa watoto wema hawa wala saleh tutawapata wapi sisi kia mamama wote nde wewe vipi hiyo au waladun salihun yad'u laki au kupata dhuria saliha vipi wewe watarajia dhuria saliha bila ya mwenye kuwalea mwenye kuwalea mashghul bidunia kwa hivyo lazima wanawake wakae chini watafakari wakae chini watafakari wakae kwenye kile kiti chao Allah alowaeka nao nini waridhie kwamba wao wameumbwa kuwa mamama walezi hawakuumbwa kufanya kazi wala kuumbwa kushughulika na mambo ambayo hayawahusu kazi na kuchuma na kasba atiwe mume ataleta kila mtu na kazi yake Allahumma illa mwanamke sasa hana kumkafil hana kumlisha maskini shefal mambo ya dharura na ahkam zake msizungumzie hayo lakini al-asl Allah amekuneemesha na mume wa kukuweka watolewa nyumbani na nini wewe mwanamke wewe si uketi utue mume wako akuweka vizuri akuangalia la haula wataka nini zaidi ya hapo kuwa na kinaa cha moyo kinai kile Allah alokupa na mtume sallallahu alaihi wasallam asema la tanzuru ila man huwa fawqakum kwenye mambo ya duniani msiwaangalie walio juu yenu kimaisha utakonda roho yako shore yako umdhuru ila man huwa dunakum duniani muangalieni mwenye maisha duni kukuliko wewe ukimwangalia yule aliyeduni kwenye hali ya kidunia hapo ndo utautambua kwamba Allah amekuneemesha wewe lakini ukimwangalia yule aliyeko maisha yake ya juu kuliko wewe siku zote wewe utakonda roho yako na utaona hujapewa na utaona neema ya Allah huioni tena kwa sababu wewe unatazama yale ambayo kwamba zaidi yako kwa hivyo mwanamke akinaye Allah akimpa mume wa kumtosha akinaye asiseme ha awete tefuta wacha na mimi nitoke nitefute maisha nkusaidiana ni kweli lakini kusaidiana kukubwa kama kuna wallahi hakuna msaada mkubwa mwanamke aweza kumfanyia mwanamume kama malezi hata si pesa wallah lau utaweza kumlelea mume wako watoto wake vizuri wallahi hii ni kazi kubwa na ni msaada mkubwa umemfanyia mume ambao hakuna zaidi yake lakini leo kumsaidia mume nini yeye kilipo na milipwe yeye akiita sukari mimi niite mtee yeye akilipa kodi ya nyumba mimi nilipe bili ya taa sasa nyumba huwa shirika sasa ndo tabu wewe ukitoa amri na yeye ana yake maana yeye ni mshirika ni mshirika na siku hizi wanawake wanaambiwa hivyo wewe ni mshirika bwana wewe si mke uliolewa wewe ni mshirika hauko chini yake maisha wewe na yeye eh subhanallah yani mambo ya gharb yametumaliza shekh yametumaliza malezi kabisa من الفوائد katika hadith وفيه وجوب النفقة عليهن وكسوتهن بالمعروف ni lazima wajib mwanamume awalishe watu wake nyumbani mwanamke na waliowazaa wote watoto awe ape nafaka ya wajib awalishe wa kiswatuhunna na awape mavazi bil maruf kwa wema bila ya kuwanyanyasa bila ya israfu الله سبحانه وتعالى سما لينفق ذو سعة من سعته فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسر كيف الله كنبيا لينفق ذو سعة من سعة كل موجة أليشة فاملياك كلنغانا نوزاواك كيف كمونا مميواك هانا وزو زيده سبيري كناي شكورو hivyo ninavyotakana mwanamke afanye sio ampeleke mbio mpaka mwanamume aparage mambo ya haramu kwa kumridhisha yeye shakana hadha batil na haifai kwa mwanamke kufanya hayo ya mwisho katika fawaid ambao ni ya 11 wafihi anna wadhifatu almar'ati fi baitiha hadithi yaonesha kwamba kazi ya mwanamke ni nyumbani kazi ya mwanamke ni nyumbani min hifdhi baitin kuhifadhi nyumba yake wa mali na mali ya mume wa mali zauji kuhifadhi nyumba ya mume na mali yake wa tarbiyati auladihi ala alislam na kulea watoto katika uislamu sahihi wallahi lau mwanamke wa Kiislamu atarakiz haya mambo matatu akae nyumbani ahifadhi nyumba ya mume ahifadhi mali ya mume nyumbani awainushe watoto kwenye akida sahiha huyu ni mwanamke mwema hakuna zaidi yake wallah hakuna mwanamke atamshinda huyu kiajri kithawabu ukimuelimisha ule mtoto wake ukamuinusha kwenye akida sahiha kila akifanya ibada wewe wapata mpaka ukafa hata ukafa bado huyu akifanya wewe mwanamke wapata billahi Hau hauwi na akili hata kidogo ngaa mwanamke ukatumia akili ukaona kwamba lau nikienda nje kazini hizi ajiri nitazikosa ajiri Allah kuletea ndani ya nyumba yako watoto waliowazaa wenyewe kuwahudumia wapata thawabu ukawaogesha ukawavisha nguo ukawatananyee ukawalisha ukawasimamia masomo wallahi utapata ajkam min alujur utapata hautaki hii ghanima ya akhira watoka kwenda kutafuta mshahara elfu ishirini alafu nyumba hubomoka Allah ya laha min ajab hii dunia itatumaliza hii dunia tusipotia akili wallahi mimi napata ahwali zingine hata nasikitika mengine siwezi kuyasema hapa wallahi nasikitika hali za majumba leo wanawake walivomea pembe sasa wala haula wala quwwata illa billah nini kukosa kuheshimu mume na kufanya isti'la kwamba yeye yuko juu kumliko yule mwanamume na hamtambui amuona yule mwanamume kama kitambaa cha mkono napata vile vile na kesi wanaume madhalimu majabari wagumu subhanallah bakhil shahih hana nafaka ya watoto wala hana nafaka wala mavazi wala chochote pande zote tunazo ahwali نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يهدينا إلى سبيل الرشاد نكتفي بهذا القدر نعم كما هاب إن شاء الله